підняв руку, схилив голову і вийшов, а Мирослава впала безсило на лаву, застелену ведмежою шкурою. Як дуже не доставало їй досвідної мати, яка дала б їй щиру пораду, як дуже вона хотіла б помолитися якійсь ласкавій, милостивій богині, яка знала жіноче горе та дівочі журби, та ні одне божество не журилося такими дрібницями. Та тут блиснула в неї нова гадка рогніда. Так, вона одна могла рішити її сумніву дівчини. Ніхто, як вона, не пережив стільки горя, душевної муки, як ласкаво дивилась вона на її любов з Романом, щораз ясніше виступало в неї почування, що Свен не пара їй під ніяким оглядом. Вона не вміла уявити собі життя з чоловіком, якого очі дивились по вовчому, серце було тверде, як скеля, а дух лукавий і хитрий. Княгиня привітала її вельми ласкаво і приязно. Але Мирослава, перебувши на Берестовому три роки, пізнала вмить, що Рогніду щось томить. Дівчина ненароком звернула розмову на виїзд козняка у Витичів та на те, що він збирає гроші для майбутньої війни. Навіщо ж твоєму батькові війни? Він же сам був заручив тебе з Олешичем за твоєю згодою. Навіщо вам приєднуватися до ворохобні? Навіть як він не бажає собі вже зазяття Олешича, то може на те знайти іншу раду. У ваших безвістях можна сховатися від княжого гніву з усією громадою, не то з одною род. Я бажала порадити вам виїхати з Києва, доки не розіграються події найближчих місяців. Восени могли б ви вернутися вже на новий лад або або і на старий, якщо б не далося повалити його силою. Ти завсіди радо і щиро служила мені, а скривдив тебе саме той, що й мене. Тимто я бажала тобі стати у пригоді. Коли ти все знаєш і без мене, то розкажи, що знаєш, а тоді порадимося обидві як дві безпомічні жінки. Мирослава стала розказувати, як вміють розказувати тільки жінки з усіма подробицями, не пропустила ні слова. І все те, що ти тут кажеш, все те суща правда? спитала княгиня, дивлячись в очі дівчини. На гріб матері, на сиву голову батька. А твій батько, гадаєш, знає про задуми Свена? Не знаю, що на це відповісти. У всякому раді гадаю, що був би мені сказав про те, а той просто віддав мене Свенові. Видко у змові між ними і свином вирішили вибрати княгиню тебе достойна, бо сьогодні зранку казав мені ще на від'їзді. Іди, доню, на Берестово і слухай в усьому княгині. Не забувай, що вона завсіди була ласкава на тебе та на наш рід. Можливо, що Свен бажав тобі тільки закрутити голову або з'єднати собі підмогу земського боярства, женихаючись до тебе. Ні, він ніколи не запобігав моєї ласки ні в цей, ні в інший спосіб, а якщо бажав мати при собі бояр, то навіщо було йому говорити зі мною? Швидко княгиня підтакнула. Він справді зрадив перед тобою один із своїх задумів і прорахувався. Ти дала Свенові розумну відповідь, що ані не дає йому надії, ані йому її зовсім не відбирає. Я вдячна тобі за слова правди. Нехай боги добрі нагородять тебе за них насолодою та щастям на весь вік. Я готова навіть виритися помсти над зрадником, якщо твоя доля та добро зв'язані з ним. Моє добро, доля? Ні, княгине. Якщо боги мають дати мені щастя, то вони й покажуть мені, де його шукати. Ти ж обручена з Романом, йому обіцяла ти себе в подружжя. Личко Мирослави приблідло злегка. Надто багато тіней лягло між нами. Хто ж кинув тінь між тебе та Романа? спитала Рогніда. Свен. Як так, то в цьому, певно, ховається якийсь обман підступ, вибухнула княгиня. Ти гадаєш достойно? На всіх богів Гейлі у цьому мужеві немає правди, його кожний учинок злочина, кожне слово брехня. Ви не вірте йому ні слова, ні ти, ні твій батько. Хто знає, відколи забаглося йому твоєї краси чи твого віна? Ти ж найбагатша дівчина в городі. Доки я гадала, що він і тобі запав у серце, досі я була б вдоволилися наругою над переможеним та обманцем, а так смерть жде його, коли вернеться в Київ, хоч би навіть треба було підняти руку на нового князя. Ворожбит. Не тільки виправа свена, але й поїздка Мстислава опізнилися на два тижні через занедуження Добрині. Старий воєвода лежав без пам'яті, а лікар, якого покликали до нього, потрясав тільки бородою, мовляв, хтось наврочив недужого. Покликали бабу Шептуху, та всі її заклини теж були безуспішні. Добриня, перший достойник і заступник князя, доживав, очевидячки, останні години. Ніхто не міг йому допомогти, тільки він сам і сам мусив лікуватися. Пив мед і спав, аж на другий день міг розказати Мстиславові про причину своєї недуги. А саме він дізнався, що грек Ніканор, варяги, які жили в городі, та деякі бояри затівають ворохобню проти Володимира, як тільки він повернеться із Греції. А згахан, печенійський ватажок, має привести рать на Рось і ждати посланця від грека. Ця вістка сподівана, що повалила на ложе воєводу після розмови з Ніканором, який йому просто обіцював княжий вінок від імператора Василія за співучість у змові. Добриня прикинувся в розмові, що годиться, щоб довідатися якнайбільше. Небезпека була поважна. Печенігів можна було ще підстерегти на росі чи хоч би на стугні, але від власних бояр та варягів загрожувала неминуча загибель. Ніхто не знав ні їх числа, ні доріг, ні засобів, ні часу вибуху. Аж тепер він зі Мстиславом побачили, що не достає їм варязької дружини, яка була безоглядно вірна князеві та могла триматися якийсь час навіть проти волі народу.